Egien usteak, erbesteratzeak, erailketak, populakuntzaren kriminalizatzea edota elketa masiboak, eneko bidegan idazle eta kazetariak gure mendeetan zehar jiragandiren gertakariak aztertu ditu bere teoria pausatzeko, hau da, Euskal Herrian genozidio bat iragandela. Abia puntua da, e, Xabi Girujok idatzi duen liburu bat, e, genozidio Euskal Herrian, 1928 1928 1928 Piskat, sortzen aldu tituluak, geno, genozidioa Euskal Herrian, gehiago aipatzen da etnozidioa Euskal Herrian, baina eh, eta batzuk erraten dute ez dela genozidioa Euskal Herrikoa, baizik eta etnozidioa. Etnozidioa biztan denez, erri gisa, erri bat eh, hiltzeko eh, prozesu luze bat baita, baina etnizidio horren baitan badira zenbait pasarte genozidio garbiak eh, izan direnak. Eta eh, ze mementotan, historiako ze mementotan gertatu diren genozidio kasu garbiak edo genozidioaren eite handia duten kasuak. Gizaki talde baten suntsintze intenzionala da genozidioa. Gizaki talde baten suntzitze intenzionala. Hor, ditz guziak dira importanteak. Talde, suntsintze eta bereziki importantea intena, intenzionala. Bueno, hiru fase ditu genozidioak, hori da importantea da uretzeko. Lehenik, genozidioak pairatuko duen kolektibo hori kriminalizatu behar da. Ejan behar da, krimenak egiten dituela. Ez lehenik bada, kriminal, kriminalizazio kanpaina bat. Berdin dut, sorginak direla, e, terroristak direla, nahi dena, kriminalizatu behar dira. Eta gero, ben kriminalizatuta, egin behar dira legeak krimen hori kondenatzeko. Adibide garbiena da, eh, hogeita e, maseiko gerla, nun Espainiako frankistek planifikatu zuten eh, torriko zen genozidioa, planifikatu, erran nahi durenik kriminalizatu, legeak egin, eta jendea masiboki e, preso hartu eta eksekutatu. Horietan politikariak, intelektualak, e, apesak eta abar. Hori da, behar bada, urbilenik dugun eta kasu eh, argiena. Baina e, Lapurdin eman dezagun ikuste e, eh, Frantziako iraultza demoran izan zena genozidioaren mekanismo guziak betetzen dituen zerbait zela, nun landetaratuen kasu hori. E, lau mila pertsona e, ere zituzten beren etxeetatik eta hori ere aintzinetik erabakia zen deportatu zituzten landesetara, lau mila horietatik kasik erdia etzen bizirik itzuli. Egunta berreta marmila esiliatu. Egunta berreta marmila esiliatu ziren garai hartako ego euskal herriko biztanleen euneko amabi. Hori da, herri baten uste behartua ere. Beraz hemen baditugu genozidioaren osagaiak. Eta e, milaka jauk igorri zituzten desegira. Bideo bat ikusi dugu astapenan, bideo hori da aurrak e, eh, Biboko portua nola gero eramaten dituzten e, Londresera, e, Estatu Batuetara eta abar e, babes, babesbila ez, eta izan zuten ajera handia e, babes handia izan zuten hau horiek e, Ameriketan, Londresen eta... Bai, genozidioa ez da bakriki erailketa, e, ez da erailketa masiboa, genozidioa da, genozidio kulturala, genozidio fisikoa, genozidio biologikoa, genozidio ekonomikoa, e, eta abar, e, linguistikoa, ikusiko dugu Euskal Herrian, kasu gehienak gertatu direla, beraz, ez da behar bada juduek jasantzutena lehen bigarren gerla mundialean, edo armeniarek lehen gerla mundialean eta abar, edo juandan dan eta gertatu dena, baina mekanismo berdintxuak errepikatzen dira.